شیمی فیزیک کامپیوتر غیره تحصیل کرده موفقیت به از آورن نزد الله جایگاه دارن در صرف علوم دینی ملاک عمل قرار میگیره حالا آره، علوم همه علوم خوبن علوم فلکی خوبن علوم فیزیک و شیمی پزشکی همه علوم خوبن بستگی روی نیت داره اگر نیت شما خدمت باشه برای انسانیت بنابر نیت اجر میبرید اگر نیت غلط باشه پول باشه اجری نمیبری یک عالم هم به این صورت اگر نیت درست باشه انما الاعمال بالنیات اعمال با نیات اگر نیت اون عالم درست باشه اجر میبره نیتش غلط باشه اون هم گناهکار است اما اون علمی که بالا هست علم شرعی از علوم اصری بالاتره علوم شرعی بالاتره چرا بالاتره چون که علوم شرعی اون نیاز دنیا و آخرت شما هست اما علوم اصری اینا فنن این فن فقط نیاز دنیا شما نیاز آخرت نیست علوم شرعی در علوم شرعی چی هست در علوم شرعی شما انسانیت هست در علوم شرعی شما اخلاق هست در علوم شرعی شما معاملات اسلامی هست در علوم شرعی شما معاشرات اسلامی هست تمام نیاز بشر در کل تا آمدن قیامت به چه چیزی نیاز داره اون علم در شریعت وجود داره اقتصاد اسلامی در اسلام هست در قرآن هست قبلا در همین مسجد اول رمضان چقدر صحبت کردیم در مورد علم اقتصاد و مسائل معاملات نه تو قرآن هستم پس علوم شرعی شما علوم شرعی نیاز دنیا هست تا یک جامعه درست اگه علم شرعی داشته باشی بر انسانیت ما ظلم نمی کنیم بر آدم ها ظلم نمی کنیم و حق کسی رو پایبال نمی